hari abapolisi umunani baraye bakomerekejwe na mugenzi wabo nawe yahavuye yirasa arakomereka mu ijoro ryakeye mu ikambi ry'igipolisi kijeje umutekano wo mu mabarabara peseri umuvugizi w'igipolisi aratanga isiguro muri aya makuru ubutungane bwareguriye umwana w'umukobwa w'imfubyi urupangu ruri muri karitsiye mirango zone kamenge mu gisagara ca bujumbura se wabo yamunyaze urwo rupangu mu gihe kuri uyu wa kane amakunga ahimbaza umunsi wahariwe ibibanza bijaga umuyobozi bukuru bujejwe amazi mu bushikiranganji bw'ibidukikije bakavuga ko ibyo bibanza ari ibyo gukingira atakubirimamwo mu kanya nido nido ry'aya makuru mu buhinga bw'ibyuma hari François Akimana kuri mikoro muri kumwe na Alain Desire neza turabahaye ikaze ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano abapolisi umunani baraye bakomerekejwe na mugenzi wabo nawe yahavuye yirasa arakomereka mu ijoro ryakeye mu ikambi ry'abapolisi bacungera umutekano wo mu ibarabara PCR umuvugizi w'igipolisi avyemeza akavuga ko uyu mupolisi ngo yari amaze iminsi yerekana ibimenyetso vy'ufise akagwara ko mu mutwe Pierre amenyesha ko bane muri abo ari bo baremvye kurikira Pierre mu bucagucagu nk'igihe cy'isaha umunani z'ijoro hajya mu ikambi y'abapolisi basanzwe bacungira umutekano wo mw'ibarabara peseri ngaho i bujumbura umupolisi yitwa apese nduwimana samuel eh, yavyutse atora inkoho yiwe acaja mu buraro bw'abandi bapolisi bagenzi we aca barasa urudavagi akomeretsamo umunani munyuma nawe yagomvye kuyica yirashe ariko yakomeretse gusa ntiyapfuye abo bose hamwe rero uko ari icenda nabo nyene arimwo bahavuye baca bajanwa kwa muganga eh, kugira babanze bavugwe eh, muri aba harimo barimo bane umuntu bavuga ko barembye ko hari abo usanga amasasu yatoboye amagufa nko ku kuboko cyangwa ukuguru amatohoza akaba yatangura kugira ngo kuri kumenyekane kuri ubwo bugizi bwa nabi icyo twomenyesha ni uko eh, abo bantu yarashe nta kintu na kimwe bari basanzwe bapfa abo bakorana batubwiye yuko bari bagize iminsi bamubona ko ibimenyetso by'umuntu yoba afite utugorane two mu mutwe ariko ntibyari bwabe ibimenyetso bikomeye ku buryo eh, babibwira ubarongoye kugira ngo afate ingingo zibereye akamo rero twotera abapolisi bose ni uko eh, bo kubahiriza cyane cyane inyifato n'amategeko bijyanye n'akazi kabo ka misi yose tukivuga amakuru ajyanye n'umutekano urwaruka rwatoye ibibazo byo kwinjira mu rwego rw'abapolisi basanzwe ruhamagarirwa kuba rwashyitse ku mashuri yabo hatarenze ku munsi w'imana ibyo bikaba biri mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'umutekano ryo kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi agasigura ko n'imyidogo ya bamwe bavuga ko barenganijwe yatorewe umuti n'ubu subira mukurikire tere ubushikiranganji bw'umutekano burahamagaye urwaruka ruheruka gutora ikibazo kwinjira mu gisata c'abapolisi basanzwe ngo bazobe bashitse ku mashure yabo kuri uyu w'imana uza igenekerezo rya gatanu ruhuhuma uyu mwaka igihe c'isaha icumi z'umuhingamo mw'ishure ry'ibuganda mu ntara ya cibitoki hazohurira bava mu ntara za cibitoki bubanza muramvya bujumbura meri bujumbura rirare na rumonge mw'ishure ry'ibururi ku mugwa mukuru w'intara ya bururi hazohurira bava mu ntara za bururi ruyigi rutana makamba mwaro na gitega mu ishuri ry'ingozi ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi bazohurira bava mu ntara za ngozi kayanza kirundo karuzi cankuzo na muyinga hari habi imyidogo yigeze kuba makavuga ati twari twatoye ico kibazo mugabo ntitwagiye ku rutonde mbega mwa mwarakoreye kuvyo bisabo vy'aba bantu umugwi ujejwe kwinjiza abo bapolisi bashasha wararungitse intumwa mu ntara zose kuja kumviriza abo bavugo bafite ugorane kandi twose twaramaze gutorerwa umuti ni ukuvuga n'uwo ushobora kuba yabona yuko yarenganijwe bamuteranije nabi zose barabikosoye uno munsi arimwo muri abo bahamagawe Thierry Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yavuganye kuri telefone na Placide niyo mwungere mu makuru avugwa mu butungane ubutungane bwareguriye umwana w'umukobwa w'imfubyi yitwa Rosine urupangu rwubatse ruri muri quartier Mirango ya mbere ni muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura yasigiwe na se wiwe uwo mwana akaba yari yaranyazwe urwo rupangu na se wabo mu gihe uwo se wabo ariko agerageza kuburagiza ishyirwa mu ngiro ry'urwo rubanza ryari ritegekanijwe kuri uyu wa kane uwuburanira uwo mwana umushingamanza niyo yunguruza jean bekimas amenyesha ko bizeye ko urwo rubanza rugiye kuja mu ngiro vuba ngo kuko abona ko sentare y'intango ya zone kamenge ijeje gushyira mu ngiro urwo rubanza iriko ibikurikiranira hafi urwo rubanza rukaba rwari rumaze imyaka ine kuri ibyo ishyirahamwe riharanira agateka k'abana sojepaye rivuga ko hariho abana benshi b'imfubyi banyagwa ibisigwi basigigwa n'ababyeyi babo kenshi ngo usanga binyagwa n'imiryango y'abo bana nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe david ninganza ahamagarira abaharanira agateka k'abana kubafasha guharanira uburenganzira bwabo tumukurikire ibyo nibishika mbere ni na bitari bike mu madosiye dufise hariho abana mbere turiko turaburanira banyazwe ibyabo ugasanga ari se wabo ari inasenge ari inshuti zishika n'izakure baca bitwa ngo bagomba kumurera muga iruhande yaho ugaca usanga ibyo ababyeyi basize isanganiro inama isuma ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu turabandanya n'ano makuru mu makuru avugwa mu burimyi hamwe n'ibidukikije hafi cya gatanu cyimyonga mu ntara ya ngozi yaratunganijwe neza n'umugambi prodefi ibyo ngo bigatuma umwimbo wiyongera biboneka aho nko ku muceri umwimbo wiyongeye inshuro zine ahatunganijwe neza abanyagihugu rero bagasabwa kubungabunga neza iyo myonga kugira ngo bashobore kurwanya inzara ivugwa muri iki gihe ingozi twakura apolinaire muzagara intara ya ngozi ifite imyonga ingana amahegitari ibihumbi cumi na bine aho abanyagihugu barima muri iyo myonga ibiterwa bitandukanye nk'imiceri ibiharage ibigori imboga n'ibindi ubuyobozi bw'ubuhinzi n'ubworozi ngozi baremeza ko abanyagihugu ahatari hake badakoresha neza iyo myonga kandi yotanze umusaruro wisononuye ibyo byatumye mugambi prodefi utunganya neza hafi cya gatanu cy'iyo myonga y'intara ya ngozi ni ukuvuga amahegitari arenga ibihumbi bitatu David Nzisabira arongoye Produce Muraruko avuga ko umwonga utunganije neza uheza ukimbuka cyane ugereranije n'uwo udatunganije agatanga akarorero k'igiterwa cy'umuceri kirimwa ahatari hake muri iyo myonga mu ntara ya Ngozi aho hatunganijwe neza umwimbu wikuba inshuro zine gusumba adatunganije bagasaba rero abanyengozi kubungabunga iyo myonga bagasibura imiserege kugira ibandanye ibungukira ibyo bivugwa mu gihe amakunga ahimbaza kuri uyu wa kane umunsi wahariwe ubujaga ingozi onari muzagara radio isanganiro urakoze muzagara umuyobozi mukuru ajejwe amazi mu bushikiranganje bw'ibidukikije we avuga ko utwo turere tujaga atari utw'indimiro ahubwo dukwiye gukingirwa Emmanuel Ndorimana ngo igwirirana avuga ko igwirirana ry'abantu ari ryo rituma utwo turere dusigaye turimigwamwo cyane tumukurikire ubwa mbere nagomba ndavuga yuko karere kajaga ni ikigega c'amazi yo mu kuzimu iyo amazi avuye ku musozi agatembera muri ka karere kajaga acatega ugasanga amazi agumye ngaho ugasanga noneho ya mazi yo mu kuzimu twita cyo twita na phreatique hama kandi ni ikigega c'ibinyabuzima vy'ivyatsi natwe tugaca dusigara dutubitse iki umukanda kubera iki amazi twayatanze uburyohe bw'isi twabutanze bivuye he kuri twebwe nyine Emmanuel Ndorimana ni umuyobozi mukuru ajejwe amazi mu bushikiranganji bw'ibidukikije mu makuru ajanye n'indero hari umwigisha wo ku ishuri ryisumbuye rya Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura yahagaritswe n'abajejwe umutekano kuri uyu wa mbere bamusanze ku kazi yagirizwa kugoba izaragiye ni mu gihe bivugwa ko yoba ashurashuza abana b'abigeme yigisha amakuru dukura mu kabezi akavuga ko yari amaze indwi zirenga zitatu ari mu kinyegero atinya gufatwa hagati aho uwo mwigeme yari mu mwaka uheza yagiriza uwo mwigisha ko yamuteye inda yari amaze kwirukanwa kuri iryo shure umugwi w'igihugu ujejwe gukwiragiza abigisha aho bakenye um, uri kumwe na komite y'intara ijejwe inyigisho mu rumonge baratanguye gusubiramwo igikorwa cyo kurungika abigisha aho bakenye kuva kuri uyu wa gatatu abigisha bakozwe ko n'iyo ngingo cyo kimwe na bamwe mu banyamasendika bavuga ko bababajwe n'uko bimwe mu byari byisunzwe bwa mbere byakuwemwo mu rumonge ni nkuru ya jean Pierre misago lise iribe yo mu gisagara cya rumonge niyo yaherewe ko aho abigisha batanu n'abakurikirana indero y’abanyeshuri encadreur mu gifaransa batandatu barungitswe gukorera ahandi bamwe muri abo bigisha bakozwe ko n'iyo ngingo bashikiriza ko bababajwe n'uko ibyari vyafatiwe ko kugira ngo bemererwe kuguma kuri iryo shure bitisunzwe aho ni kugendana indwara zidakira uko niko no muri sendika stebe mu ntara ya rumonge babibona uwuyirongoye akavuga ko bibandanije ko bashobora no kuva mu mugwi wihweza iryo kwiragizwa ry'abigisha aho bakenye akagiriza uwurongoye uwo mugwi ku rwego rw'igihugu uko yagiye mu bitari byamuzanye mu rumonge ibyari byamuzanye nabyo ngo kukaba kwari ugusuzuma ko abarungitswe gukorera ahandi bagiye gukorerayo koko kandi bongere harenganurwe abari barenganijwe juvenal bigira imana buramatari wa rumonge akaba n'umukuru wa komite y'intara ijejwe inyigisho we avuga ko amashuri yo mu rumonge ari mu gisagara mu miji cyangwa ku mabarabara ya kaburimbo abwirizwa gusuzumwa ko adafise umurengera w'abigisha baheze barungikwe aho bakenye ingingo avuga ko ibwirizwa gushigwa mu ngiro hatarenze indwi imwe gusa imenyeshejwe uwo yerekeye mu gihe bamwe bidoga hari n'amashuri yizeye gusubira kuronka abigisha yari yatswe mu nyuma za rodepuwama amategeko aho nyanzwe ni mu gihe abajejwe indero mu ntara baca bagaruka bagasaba ayo mashuri kuduza umwimbu muri iyo ntara yaje mu kibanza cya nyuma mu Burundi mu bibazo bya leta birangiza imyaka y'icenda n'iy'icumi mu mwaka w'amashuri urangiye Jean Pierre Misago mu Rumonge ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rirashigikiye ko ibihugu byova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha nayo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo umunyepolitike Etienne Tshisekedi yaraye yitabye Imana mu gihugu c'ububirigi ayo makuru tuyashyikirizwa na Didier Niyonzima umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ya Kongo Etienne Chisekedi yari yapfuye kuri uyu wa gatatu mu bitaro byo mu gisagara cy'ububirigi yari yatahutse ikinshasa mu mpera z'ukwezi kwindwi mu mwaka uheze inyuma y'iminsi itari mike yaramaze agwariye i Bruxelles mu bubirigi mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Etienne Chisekedi yasubiye gufata indege yamushikana mu bubirigi aho yari asubiye kwivuza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rirashyigikiye ko ibihugu bya afurika byova ikivunga muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu iyo ngingo yafatiwe mu mwiherero mu nama iheruka kubera iya dizabeba mu gihugu cya etiyopiya urubuga ngurukanabumenyi bwa BBC Afrique rwandika ko indongozi z'ibihugu vya Afrika zidogera sentare mpanavyaha mpuzamakungu ngo kuko yoba ibakurikirana bonyene Afrika y'Epfo Gambia Uburundi nivyo bihugu vyavuye muri iyo sentare mu mwaka uheze wa 2016 umushikiriza manza kizigenza w'iyo sentare Fatou Bensouda akabakomoka mu gihugu ca Gambia Sidiki Kaba umushikiranganji w'ubutungani wa Senegal nawe akabarongoye ihwaniro ry'ibihugu biri muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu urakoze Didier Niyonzima ni hano amakuru twari twabateguriye aciye arangirira akaba yaragizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hari abapolisi umunani baraye bakomerekejwe na mugenzi wabo nawe yahavuye yirasa arakomereka mu ijoro ryakeye mu ikambi ry'igipolisi kijejwe umutekano mu mabarabara ubutungane bwareguriye umwana w'umukobwa w'imfubyi urupangu ruri muri quartier Mirango zone Kamenge ni mu gisagara cya Bujumbura se wabo yamunyaze urwo rupangu akaba ari intambamyi mwishirwa mu ngiro ry'urwo rubanza